Praise the Lord, brothers and sisters. Я хочу представить наших гостей, которые будут дальше служить нас. I'd like to introduce our guests who are going to continue serving. И Бог даровал нам прекрасных служителя сегодня. God gave us a wonderful minister today. Его звать Стелиян. Правильно я сказал, да? His Проходи name is Stelian. И его жена Анжелика, пожалуйста, And his пройдите wife, сюда. Angelica. Вы не ожидали, что вас friend. вызовут? You did not expect that we're going to Это, call you с- out. это служители из Молдовы. These are ministers from Moldova. Стельян несет служение, ответственный за южный регион Молдовы, где несет служение. Stelian is responsible for the southern region of Moldova Хочу where he's сказать, ministering. что они впервые в Америке. This is their first time in Жена America. первый раз. His wife И also сегодня, first когда мы time. ехали, она все удивляется, как у нас все чисто. When we were driving, she was amazed how everything is so clean А я here. сказал, если поедете за город, там еще чище. I said, if you're going to go outside the city, it's even cleaner there. Вот, э, Мы посетили с ними уже э, Вирджинию, We already visited Virginia with them, были в пещерах. went to the caves. Э, Мы показываем Америку. We're just showing them the United Завтра они States. будут в Нью-Йорке. Tomorrow they're going to be in New York. Потом еще покажем им водопад. Then we're going to show them the falls. И в четверг, пятницу, субботу начнется конференция. And Thursday, Friday, Saturday is going to be the conference. Я хочу, что для нас большая привилегия видеть вас в нашем служении. It's a great privilege for us to see you in our service. Вот. Их родной язык это румынский. Their language is uh, Вот. Но не Romanian. буду стараться говорить по-русски. They'll try to speak in Russian. И прежде чем они, в- э, он будет проповедовать, пастор, Before the pastor will start preaching, я I хочу, чтобы мы встали и помолились за want for них. us to stand up and pray for them. Пастора, подойдите, благословите их Pastors, тоже. please come Возложим and bless руки, будем them. молиться. Давайте простом руки благословим, они нуждаются в этом. Отец наш Небесный, мы благословляем эту молодую пару, которая несут великое служение в Молдове. Ты постелил их там, Ты дал им служение. Они на границе между Румынией и Молдовой несут служение. И пусть, Господи, на них будет Божье помазание. Пусть всегда Дух Святой пребывает с ними. Пусть всегда рука Твоя будет низко опущена, чтобы благословлять их. Господи, мы счастливы, что в нашей церкви мы можете их видеть и видеть, что они несут служение Твоего великого посольства на этой земле. И дальше используй их, и дальше пользуйся ими, и дальше прославься, и возвеличься и пусть благословение неба падет на них. И благодать Божья будет низко опущена на их семью, на их служение и то, что ты им определил сделать на этой земле. Тебе слава за все во веки веки. Аминь. Садитесь. Очень рады вас видеть. You may be seated. We're happy to see you. Blessings to you. Дорогие братья и сестры, дорогая церковь. Dear brothers and sisters, dear church. Для, для меня это большая радость и честь быть в вашем церкви. For me it's a great joy and honor to be in your church. Я особенно чувствовал присутствие Духа Святого тут I was specifically feeling the presence of Holy Spirit here. Praise God. Я хочу просить извинения, потому что у меня нехороший русский язык. Like to apologize that my is not very great. Я нехороший проповедник на русском языке. I'm not a great preacher in Russian language. Uh, может быть, я буду рассказывать э, кое-что о наших служении в Молдове. Maybe I'll be sharing something about our uh, services, our ministry Но in Moldova. хотел из, uh, прочитать э, два стиха из Священного Писания. Like Это to... для нашего духовного созидании. I'd like to read two verses from the Holy Scriptures for our spiritual edification. Этот будет 2 э, Коринфянам 5 э, глава 18 э, и 20 стих. 2 Corinthians chapter 5 verses 18 to 20. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. И 20 «И так мы по, э, посланники от имени Христова, и как, мы с- сам, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим примириться с Богом». Now all things are of God who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. And verse 20 Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Э, мы, которые из Молдавии приехали сюда, и вы отсюда с э, Соединенных Штатов, we who came from Moldavia and also you from the United States, имеем что-то общее. We have something in common. Это Духа Святого, Духа Господня. That is the Holy Spirit, the Spirit of the Lord. Имеем еще одного Спасителя, Иисуса Христа. We also have one Savior, Jesus Christ. И мы благодарны Ему And we're за то, to him. что Он примирил нас с Богом Отца. That He has reconciled us Аллилуйя, with God славить the Твой дом. Father. И эм, вот э, в этой стиха говорится, что Он примирил нас с Отцом. And in this verse it says that He has reconciled us with the Father. А дальше говорит, что Он дал нам служение примирения. And then it says that He has given us the ministry of reconciliation. Иисус пришел на эту землю Jesus came to this earth примирить людей с Богом to Отцом. reconcile people with God the Father. Он сделал свою работу He did His work и уже пошел на небеса. and He went to the heavens Приготовить нам место. to prepare us a place. И говорит, что оставил нам одно служение. It says that- Служение примирения. It says that He has left us one ministry, the re- ministry of reconciliation. Мы есть те, которые должны продолжать в дальнейшем эту работу. We are the ones who have to continue this work. И хотела прочитать тоже место, где Иисус говорит э, э, от Марка 16, 15, 15 по 20 стих, где говорит, «Идите по всему миру и проповедуй Евангелие всей твари, и кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». будет». And in Mark chapter 16, verse 15, he said unto them, Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Э, Тут видим, что Иисус Христос поручил нам это служение идти по всему миру проповедовать Евангелие, спасения. And here we can see that the, the teacher Jesus gave us this ministry to go and preach the gospel, the gospel of salvation. Я хотел задавать один вопрос, и мы, чтобы задумались об этом. I'd like to ask one question and for us to think about it. Что входит в служение примирения? как вы думаете? What consists of the ministry of reconciliation? What do you think? Иисус пришел к- к нам в этот мир. Jesus came to us into this Библия world. говорит, что Он ходил с э, одного города в другом городе. And the Bible says that he walked from one city to another city. И Он проповедовал Евангелие, He was preaching the gospel. спасение. И Он исцелял. He was preaching the salvation. He was healing. Он помогал людям. He was helping people. Он э, изгонял бесов, And he was как брат casting, говорит. casting out demons, like the brother was saying. А дальше го- Иисус говорит, идите и вы сейчас сделайте это. And then Jesus says, Now you and go and do this. Иногда мы хотим э, видеть чудеса и знамения. Sometimes we want to see uh, miracles and wonders. И э, м, Иногда мы говорим, что э, сегодня не работает это. And sometimes we say, well, it doesn't work today. Я хочу сказать, что Господь сегодня работает, как и прежде. I like to say that the Lord works today as He did before. Аминь. Amen. Э, я хочу засвидетельствовать, потому что э, в нашей церкви я как э, родился в баптистской семье. I'd like to testify that in our church I was born, um, and I was born into a Baptist family. Отец был служителем там у баптистов. My father was a minister in the Baptist church. И как-то один раз мы начали, ну, собирались несколько, несколько молодежи и с- начали молиться. And at one time we began together with a few young people and we started praying. И вот Господь крестил нас Духа Святым. And the Lord baptized us with the Holy Spirit. У нас не была связь с э, пятидесятнической церкви, потому что там, где мы живем, не было Пятидесятнической церкви. And we did not know about it. We did not have any connections with the, with the Pentecostal church. And where we live, there are no Pentecostal churches. И вот Господь крестил нас Духом Святым. And the Lord baptized us with the Holy И когда Spirit. наши братья услышали об этом, When our brothers heard about it, они говорили, это заблуждение. and they said this is the wrong path. И просто выгнали из церкви, говорит, мы уходить от нас. Это нехорошее. They just told us to go away from your church. They said, get out of from here because this is not good. Мы знали, что получили что-то хорошее. We knew that we received something good. Они говорили, что это нехорошее. They were saying that it's not good. И мы тогда молились, плакали, говорили, Господь, почему так случается? And then we were praying then and crying. We said, Lord, why is this happening? Мы познали Тебя особенно. We knew you in a special way. А почему так э, случается в нашей жизни, что они нас презирают или... Э, And why is it happening in our life that they're looking down on us? Но у Господа, э, у Бога были другие планы. But God had different plans. Тогда нас выгнали и мы начали собраться дома. Где-то были 16 человек, 17 так So примерно. after they told us to leave, we started gathering at the house, and it нас- was about 15, 16 У people. нас не было служителей. We did not have any ministers. Ну, Сами по себе, только Господь был с нами. We were on our own, and the Lord was with us. И тогда мы сказали, ну давайте, если нету где собираться или нету другого, что делать, давай будем ходить э, к больным. And then we said, well, if since we don't have anywhere together, let's just go to the sick people and visit them. И мы начали ходить, э, посещать больных. And we began to visit the sick. И как-то один раз э, я сказал, давай зайдем к нашей соседке, она была парализована. And one time I said, let's visit our neighbor, she was paralyzed. И yeah мы зашли, потому что все время мои родители раска... говорили им о Боге. Они говорили, это фантазия о And Боге. We... Нету. decided to visit her that her, my, our parents always shared the gospel with them, but they always said it's a fantasy. Бога нету. They said there is no God. Они были интеллигентные люди. They were intelligent people. Всю жизнь работали учителями в школе. All their lives they worked as teachers in school. И когда мы знали, что они парализованы, и э, она, э, женщина, была парализована. When we found out that the woman was paralyzed, мы сказали, мы давай зайдем, может быть, сейчас они примут. We said, let us visit her, maybe they will now accept. Ну, они приняли нас, мы говорили о Боге им. They accepted us. We shared with them about God. Я как-то прочитал место, где апостола Якова пишет, я э, не пусть призовут пресбитеров церкви And I read the scripture from James where it says, May they call the bishops of the church, помажет елеем, и э, молитва будет услышана». Я не знаю, как на русском, но... may they примерно так. anoint them with oil, and the prayer will be heard. И когда я прочитала, она говорит, давай, сделайте мне так. And Я сам не знал, что делать тогда, потому что я никогда не видела так, как сделает. I myself did done. я знал, что было написано, но как, как это сделает и делать, и никогда не, не видел. I knew what was written, but I never saw this being done, never seen it. Э, я потом ей говорю, не знаю, у нас нету елея, не знаю, просто не знал, что сказать ей. And we said, Well, we don't know. We don't have the oil. I didn't know what to tell her. Она все время настаивала на это, сделайте мне это, что написано там. But she was very persistent and she was saying, Do this to me because this is written. So. Я тогда говорил э, моему старшему брату, который он был как э, лидер And I между was нами. telling my older brother, who was a, a leader for us, Что нам делать? Она просит постоянно делать ей. What should we do? She's continually asking us to do this Он говорит мне, а зачем ты прочитал это место? He said, why did you read the scripture? Я сказал, не знаю, почему, но так получилось. I said, I don't know, but it just so happened like this. Ну, мы там задумались и говорили, давай в Рени, там э, на Украине есть такой город. Может быть, кто-то из вас есть. So then we thought Из about Одесской it, области Рени там. and we thought about a city in Ukraine. Maybe some of you know it. Мы знали одного пастора, пятидесятника. We, we knew one pastor, he was from Мы Pentecostal подошли church. к нему и сказали, брат, вот так, так случилось, что одна женщина просит э, помазание елеем. We came out to him and we said, So this is what's happening. And this one woman, she's asking to be anointed with oil. Мы не сможем это делать, мы не видели, как это делать. We can't do it. We didn't see how it's done. И он э, сказал, хорошо, я приду. He said, okay, I will come. И вот э, случилось, что он э, пришел к нам, мы молились тот день, он пришел. So it happened, he came to us, we were praying that day, and he came. И мы сказали, вот э, приедет брат, и он сделает тебе алеем помазание. And we said, the brother will come, and he will anoint you with oil. И в тот вечер она прямо на первой молитве, там, не знаю, пять минут. And this evening, right away, the first five minutes of the first prayer, на нога. She stood up to her feet. И начала прославить Господа. And she began to praise the Lord. Богу. Тогда покаялся его муж, который постоянно был против верующих. Her husband repented, who was always against believers. Ихние дети, они и сейчас э, один работает прокурором, э, дочка судья. And their children are also working. One- The, the daughter is a judge, and the son also has a high Ну, это position. было первое, э, так сказать, первое чудо в нашей э, жизни, в So нашей церкви. it was the first miracle in our life, in our church. Потом мы поняли, почему Бог допустил этого, чтобы они выгнали нас из церкви. Then we understood why God allowed us t- for them to cast us out from their church. мы иногда спрашиваем, почему Господь так случается в моей жизни? Sometimes we ask, Lord, why is this happening in my life? Почему так случается в мою семью? Why is this happening in my family? А у, у Господа есть свой ответ. But the Lord has His own answer. Потому что хочу благословлять тебя. Because I want to bless you. И с тех пор наша церковь начала вырасти, потому что когда баптисты, э, братья баптисты выгнали из церкви, so since then our church began to grow when the Baptists told us to leave their church. Они сделали такую нашу, э, нам такую рекламу негативную. They did a negative advertisement for us. Потому что и э, друзья, которые в миру не знали нас, как знали хорошо, тогда не хотели разговаривать с нами. Because the friends from this world who knew us well, they did not want to speak to us anymore. Но Господь все поменял. But the Lord changed everything. И с тех пор э, мы видели в нашей жизни много чудес, исцеления, изгнания бесов. And since then, we saw a lot of miracles and healings and the casting out of demons in our Это life. до сих пор продолжает Господь работать, слава Богу. And the Lord continues to do this work even today. И сейчас э, наша церковь э, м, служила и открыла э, где-то новых э, шесть церквей. And our church, uh, by serving, already opened new six churches. И э, в прошлом году мы открыли э, тоже одну э, новую церковь там на юге. And last year we opened up another new church in the south. Но когда мы э, служим людям, все время есть какие-то обс обстакулы или препятствия, да, препятствия и проблемы. But when we serve people, there are always some kind of obstacles or problems. И мы уже выучили этот урок. So we already learned this lesson. Э, После, как э, сперва это проблема, а после проблемы, если мы стоим твердо в вере, Господь работает с чудесами. So first it's a problem, but then if we stand firm in faith, God begins to do miracles. Да, слава Богу. Yes, praise God. Э, Сейчас недавно, то есть где-то примерно два недели тому назад, And now maybe two weeks ago, э, Э, в нашей церкви пришел эм, один э, одержимый. Uh, one possessed person came to our church. Э, и пришел в нашей церкви, и эм, он сел где-то так посередине, да, а я все время сижу так спереди. And he came and he kind of sat in the middle, but I sit in the front. И во время прославления братья, сестры покажут мне на него. And during the time of worship, the brothers and sisters were pointing uh, at him, but they were looking at me. Но я не знал, не слышал, потому что если музыка играет, э, ничего не слышал. But I didn't hear it because the music was playing. I couldn't hear it. После прославления он подошел к кафедру, After worship, he came up to the pulpit. и э, я когда видел, что он подошел, я взял его за воротник и вышел на улицу. And То есть I, на улицу, на, в канцеляр там. When I saw that he came up, I took him by the collar and took him out in the hall. И я сказал ему, сядь тут. And I said, sit here. Он говорит, нет, я хочу тут. He said, no, I want to sit here. Потому я видел, что он сопротивляется. Я сказал, во имя Иисуса Христа, сядь там. And I saw that he was resist, is resisting, so I said, in Jesus' name, sit here where I told you to sit. Я скажу вам, что он послушает. And, um, he did listen to Потому us. что Иисус сказал, что кто, э, тот, кто в вас, больше, чем в миру. Because Jesus said, the one who is in you is greater than the one who is in the world. Amen. Верите это? Do you believe that? Ну тогда будем ставить в практику это. Then we will gonna practice it. Э, я, почему я взял его? Потому что этот, э, через него это работ, не работал, но его проявлялся дух э, религиозный. So why did I do Вы this? знаете, что есть такие дух ре- религиозный дух. Because I saw the uh, spirit of religion И was как его manifesting through познать? И him. он все время говорил, And you know, they are the spirits. And я um, умер за них. uh, how did we recognize him? Because he Я was был на saying, I died Голгофе. for them. He Его- said, I was at the Calvary. Я пролил свою кровь за I них. shed my blood for И them. он все время повторял это в церкви. там. And he kept repeating this in church there. Я тогда сказал, э, дух рели- э, религиозный дух, во имя Иисуса Христа, замолчи. And I said, religious spirit, in Jesus Christ's name, be quiet. И он замолчал. замолчал. And he was silent. И потом э, мы вышли оттуда и сказал, сядь тут э, возле это брата, которого он там ордене, то есть как э, порядочный, да. So after that, we left that room and I told him to sit next to an И usher. он до конца службы стоял там и слушал. And until the end of the service he was just standing there and listening. Ну прошел день, два, три, через три дня звонит мне диакон из церкви. A day, two, three days passed by and a deacon from the church is calling me. И говорит, брат Телика, а что ты ему сделал? And he said, uh, brother, what did you do to him? Э, говорю, а что случилось? I said, well, what has happened? Э, и он говорит, звонила мама и говорит, что он три дня ни слова не говорил. He said that his mom called and she's saying that he hasn't been speaking for three Тогда я days. вспомнил, мы, я просто запретил э, религиозному духу э, закрыть рот. So then I remembered, I said, I just uh, told the religious spirit to shut up. И мы подошли опять к нему, были дома к нему, And then we came up to him, we were in his и house, помолились, и он начал говорить. and then we prayed and he began to Братья и speak. сестры, это реально, сегодня происходит. Brothers and sisters, this is Мы real and it's просто happening мы today. должны идти по Слову Богу. We just Господа. have to go according to God's word. word. Иисус сказал, идите по всему миру, Jesus said, Go into all the world, проповедуйте Евангелие, preach the gospel, исцеляйте больных, heal the sick, изгоняйте бесов. cast out demons. И это мы должны сделать, не пастыря, не диакона, служителя. Это все мы, мы, это наша обязанность. We have to do this, not just pastors and deacons. We have to do it. It's our responsibility. Да, вот так э, Господь хочет через вас это работать. So yes, in this way the Lord wants to work through you like this. Особенно в наши дни, когда Писание говорит е э, в Откровении 12.12. 12. 12 Especially in our days when the scripture says in Revelation 12 12, Э, где написано так, «Горе, живущие на земле и на м- море, потому что к вам сошел дьявол и сильно, в сильной ярости, зная, что немного ему ос- остается времени». Woe to the inhabitants of the earth and the sea, for the devil has come down to you, having great wrath, because he knows that he has a short time. И вы знаете, наверное, все, что мы живем сейчас в последнее время. And you probably all know that we live in the last days. Дьявол знает, что ему осталось совсем м, немного. The devil knows that he only has a very short time left for И him. он сейчас старается из всех сил, чтобы And from all his strength, погубить людей, he's trying to destroy people, э, сделать им зло, he's trying to bring evil а upon мы them. должны идти освободить их. But we have to go and deliver them from that. Э, Поэтому, дорогие братья и сестры, Therefore, dear brothers and sisters, а это наша обязанность. this is our responsibility. Эм, Если говорить о нашей церкви, Бог работал много раз со знамением чудесам. If we speak about our church, God has been working Я many хочу times тоже with signs and засвидетельствовать wonders. одно свидетельство. Это тоже ну, в 2008 году. I'd also like to share one testimony. It's from 2008 Когда наша, наши братья выгнали нас из церкви, when our brothers to- told us to leave the church. они сделали для нас такую рекламу, что все обсуждали нас, и баптисты, адвентисты, ор- православные, и все говорили м, нехороших слов д- They did such a на нас. advertisement for us that all of the other uh, confessions were speaking negative things about us. И мы тогда начали молиться, молиться, чтобы Бог поменял их мышление, поменял э, ну, их жизни. So then we began to pray for them and asking the Lord to change their thinking, change their lives. Мы не знали, почему Бог допустил, но потом мы узнали, почему Бог допустил, чтобы мы были э, осужденными всеми. We did not know why God has allowed it, but then we, we understood why we were judged by many. И мы во время молитвы, когда мы молились, Бог говорит, э, я хочу, чтобы ты собрал все религиозных лидеров, я хочу с вами говорить. And while we were praying, the Lord said, I would like for you to gather all the religious leaders and I would like to speak with you. И мы не знали, что будет, как будет, но мы начали молиться. We did now not, did not know what's going to be, how it's going to be, but we began to pray. два, три, где-то больше полгода молились. We began to pray and prayed one month, two months, maybe prayed more than half a year. И как-то один вечер Господь говорит, вот пришло время, когда ты должен собирать их. And one evening the Lord said, the time has come when you need to gather them. И мы тогда сказали, ну хорошо, мы обсуждали между нами, хорошо, мы, я буду их э, приглашать к нам и говорить. And then we were talking amongst ourselves and we have agreed, we said, okay, we're going to invite them and Но start о чем talking говорить? Я не знал, как, э, какое слово от Господа. But what should we talk about? I did not know what the word is from the Lord. И мы начали опять помолиться, и Бог дал слово 1 Коринфляна, 12 глава, э, там дальше. And we began to pray, and the Lord gave us the scripture, 1 Corinthians И мы chapter прочитали 12. это место и уже все знали, что действительно это Бог хочет от нас. And we read that scripture, and we knew for Там, sure где that God пишет, wants it э, from us. есть много служений, но есть э, один же Бог. In the Есть scripture- много даров, но есть один же Дух. In that scripture, it says that there are many ministries, but one God. There are many gifts, but one Spirit. Ну, тогда мы поняли, и я сказал, ну, я завтра пойду. Первый раз я подходил к священнику православных. Then we understood, and I said, okay, I'm going to go tomorrow. And the first person who came up to was the нас- Orthodox priest. У нас там две православные церкви в We нашем have- селении. Two Orthodox church churches in our city. И подошел к нему, и он говорит, ни в коем случае мы не сможем с вами встречаться. When I came up to him, he said, There's no way we cannot meet with you. Он говорит, вы сектанты, вы потерянные люди. He said, You're from the sect and you are lost people. Я сказал, мы верим в триединого Бога, Отец, Дух, Отец, Сын и Дух Святой. And I told him we believe in the Trinity, we believe in God, Son, and the, and the Holy Spirit. Я спрашиваю, у вас есть другой Бог? And I said, do you have a different God? Он говорит, нет, тоже Бог. He said, no, it's all, he's also God. Ну, я сказал, тогда будем собираться, мы братья I said, во Христе. Well, let's get together, we are brothers in Christ. Он говорит, нет, нам не допустит это епископа наши. He said, no, our bishops will not permit us to do so. Я сказал, хорошо, а кто будет отвечать за наше село? Э, епископа или мы? I said, well, okay, but who's going to respond for our village, the bishops or us? Но ну, он в конце сказал, ну хорошо, ты добился своего". And at the end, he said, Okay, fine, you have reached your goal. Я сказал, в пятницу будем встретиться в нашей церкви. I said, Okay, on Friday, we're going to meet in our Тоже church. подошел второму православному священнику. I approached the second То же самое Orthodox проблемы priest. сопротивления, но в конце он сказал, ну хорошо. There was the same Придем. problems, the same resistance, but then he said, Okay, Потом fine, we'll баптистов, come. адвентистов. Then I все. came to Baptists, to Adventists. И мы собрались, это пятница, собрались, и Я сказал, прочитал это слово из Писания и сказал, давай будем молиться то, как э, сможет, как молится в своей церкви. So we gathered together on Friday, I read this word and I said, let us just pray the way we know how to pray, the way we pray in our church. И после чего я прочитал место из Писания, говорили, я сказал, что давай ты будем заключать э, как э, договор, не договор, но ну, да, довер, да, как? Завер. За, а, завет, да, ну так. Соглашение. And так, after типа. that, I read another scripture and I said, Well, let us just come to an agreement or maybe create some kind of um, union. Э, Я сказал, давайте, чтобы н- мы не будем э, обсуждать друг друга, кто праведнее, кто святее. I said, Let us not judge each other and let us not say who's more righteous and who's less righteous. Давайте э, будем, э, будем э, молиться друг за друга и благословлять друг друга. Let us pray for each other and let us bless each other. И я сказал, давайте вы скажете перед вашей церкви о нашей встрече. And I said, why don't you tell your whole church about our meeting? Расскажите им все, что было между нами тут. Tell them everything what has happened here between us. И давайте будем молиться за наше село. And let us pray for our village. Это было лето. And this was в summer, 2008 году. summer Э, 2008. И э, я сказал, вы видите, уже полтора месяца в нашем селе не было дождей. I said, You see, for the past well, month and a half, we did not Я have rain спрашиваю, in our это village. благословение или проклятие? I said, Is this a blessing or a curse? Ну, они говорят, да, проклятие. Особенно в село жить без дождей, это даже проклятие. They said, Yes, it's a curse, especially living in a village without rain. It's a curse. И они сказали, ну хорошо. And they said, Okay. Э, мы сказали, сегодня пятница, ну, давай завтра суббота. Адвентисты соберутся и будут молиться, поститься. Э, мы в воскресенье будем молиться, поститься и чтобы Бог благословил наше, наше село. So we said today is Friday, tomorrow is Saturday. The Adventists will get together, they will pray, they will fast, and then on Sunday we're gonna pray and fast for our village. И мы собрались, сказали все перед церкви, что у нас была встреча, мы говорили, что мы говорили на нашей встрече. So we came together, we told our church uh, that we had a meeting and what we discussed in that meeting. Что заключали завет, что больше не обсуждать друг друга, не критиковать, that а we, молиться. That we came to an agreement that we're not gonna judge each other, we're not gonna criticize each other, but we're gonna pray. Ну, так и было. And so it happened. Мы молились, и э, наша церковь тоже собралась э, тогда суббота We на prayed, молитву. And our church also, also gathered on Saturday for prayer. И мы собрали на 10 часов, но где-то в 11 или 10 э, половины, как начал дождь, мы we... сами не, были удивлены, не знали, откуда. We gathered at 10 o'clock, and about 10:30, the rain came out of nowhere. We did not know where it came from. Метео не показывали, то есть как метео это. Meteorologists. Никто не говорил об этом дожде. They did not show it. Nobody forecasted the rain. было для всей нашей селения, было чудеса, потому что все говорили, их церкви, об этом встрече. И мы э, знали, что Бог даст этот дождь. And everybody started talking about it, and we did not, and we knew that God gave us this rain. Ну, так и до сих пор у нас мир между нами. And even until this point, we have peace between us. Мы э, посещаем друг друга. We visit each other. Э, православные э, священники вызывают нас, э, как приглашают нас в гостях у них. Uh, Orthodox priests they invite us as guests to come Вместе to them. с женой я был несколько раз. And with my wife I was there. У нас сейчас друж, дружные отношения между We нами. Have very friendly relationships between each other. Потому что они сейчас поверили, что мы братья во Христе. Because now they believe that we are brothers in Christ. И вот так работает Господь. And this is how the Lord works. Все удивляются, как у вас такое мирное отношение между церквями. And everyone's amazed. How come you have such a peaceful relationship between the churches? Но мы поняли одно. Если будем э, просить Бога, чтобы Он дал нам э, мир But между церквями. One thing, if God will give us peace between the churches, он даст это. He will give it. Потому что э, Евангелие от Матфея, он, э, Иисус говорит так. The Gospel of Matthew, Jesus says the following. Что вы свяжете на земле, или так, или... Да. так What you будет will- связано и на небе. What you will bind on Связано. earth will be bound in heaven. Господь оставил нам ключи. The Lord left keys for us. Э, Поэтому мы бл- благодарим Господа, что ключи это в наших руках, то есть э, Он о- оставил в церкви. And Peter was praising God, saying that he was thankful that the keys are in church, Поэтому they're with us. Иисус говорит, что тот, кто в вас сильнее, э, чем тот, кто в мире. And that is why Jesus says the one who's in you is stronger than the one who's in the world. Для этого, братья и сестры, нам надо дерзновение. Идти и поставить в прав- э, в практику. And for this, brothers and sisters, we need to have boldness in order to go and to actually practice it. Э, Я благодарю Бога, что был среди вас, потому что Я вижу, а, ваше, как Бог благословлял вашу церковь, ваших служителей. I'm thankful to God that I'm here in your church and I can see how God is blessing your church and your priests. И смотрю в зал, что есть э, большинство из вас молодые. And when I look in the sanctuary, I can see that many of you are very young. И когда мы смотрим Священное Писание, там э, э, в истории, когда мы посмотрим, там Бог покажет, как работал с э, молодежью. When we look in the Holy Scriptures, we can see that God is showing us how He was working Он with young сделал people. э, историю Израиля через э, молодых людей. He created history for Israel through young people. Допустим, э, Иосиф, э, Даниил, Мешак, Шадрак, Абедnego. For example, Joseph, Daniel, Shadrach, Meshach, and Да, ведь Abednego. все они были молодые. Yes, they were all young. И Господь сделал такую работу служения в Израиле. And God did such a great work and ministry in Israel. Э, и теперь я замечаю, что среди молодежи сейчас э, идет такое э, пробуждение. And today I noticed that there is a revival through, amongst the young people. Я буду рад, если услышу от ваших молодежи, что да, действительно, Господь работает через нас. I will be happy to hear Аминь. about your youth that yes, God is truly working through you. Пусть Бог благословит вас. May God bless you. Аминь. Amen.